pa je ustao poslanik sallallahu alaihi wasallam da klanja noćni namaz pa sam ustao i stao s njegove lijeve strane pa je uzeo za moju glavu i postavio me sa svoje desne strane. O Ibn Abbasu smo govorili u poglavlju stipabeta, a također smo govorili o majki vjernika Mejmuni u poglavlju ženabeta. U ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjeku da boravi kod svoje bližnje ili svoga onome kome je mahrem žena ako u tome nema štete za čovjeka, za njenog supruga, i ako nema ometanja i uznemiravanja. Došlo je u jednoj baji predaji koja je slaba, da je Mejmuna tada bila u svom mjesečnom ciklusu. Pa kažu učenjaci da ova predaja, iako je slaba, ima lijepo značenje, zato što u tom periodu jeli, ovaj, slobodna je žena od čovjeka i sigurno da će manje biti ometan čovjek sa prisustvom željenih bližnjih. Ibn Abbas je boravio kod svoje tetke imune da bi pazio šta to čini poslanik sallallahu alejhi ve i da bi se ugledao i da bi se ugledao na njega. I u ome hadisu je dokaz o odlikama noćnog namaza koji je bio propisan kome? Poslaniku sallallahu alaihi No međutim postoji razilaženje da li je dokinut taj propis u pogledu Rasulullah sallallahu Pa jedni kažu da je dokinut, da je jedno vrijeme bio mu propisan pa onda dokinut, a drugi smatraju da je ostao cijelog života taj namaz obavezan njemu, sallallahu alaihi wasallam. I u njemu je dokaz da su dvojica najmanje džemat i da se tretira džematom dijete koje razaznaje. Dijete znači koje razaznaje da može biti sa jednim klanjačem džemat. I dokaz da klanjač pojedinačni koji prilazi imamu to pa jest kada da staje sa desne strane koga? Imama. Staje sa desne strane imamove. Bilo da se radi o velikoj ili maloj osobi. Jedino Sa'id ibn Museji, smatra da staje sa imamove lijeve strane. Kaže Imam Ahmed, ako stane sa lijeve strane, namaz mu je pokvaren. Pogledajte razilaženja među nama Znači, jedan učenjak kaže da staje sa lijeve, drugi kažu, kaže takav namaz je šta? Pokvaren. Takav namaz je pokvaren. Takav namaz će biti pokvaren za imama Ahmeda. I onoga ko drži se mišljenje imama Ahmeda. Međutim, kad drži mišljenje Saide ibn Musaiba, iako je slabo, neće mu biti namaz pokvaren. Jer su to i čtihadi, znači koje prihvata, koje prihvata šarijat. I u njemu je dokaz da se može noći namaz klanjati u džematu, na fila znači da se može klanjati u džematu. I u njemu je dokaz da čovjek koji predvodi ljude i koji ih poučava, koji je među njima znači, najučeniji, dužnost mu je da ukaže ljudima na ono što je najispravnije. Znači da ukaže na greške koje se čine i da ih popravlja. I u hadisu je dokaz da mali pokreti u namazu neće pokvariti namaz. Neće pokvariti namaz i da zbog tih pokreta ne treba čovjek da učini sehvi sečtu. Ne treba da učini šta? Sehvi sečtu. Jer Ibn ušao u namaz i stao sa poslanikom sallallahu sallam lijeve strane pa, pa ga je znači, postavio sa svoje desne strane i tu su znači pokreti, no međutim nije bio dužan učiniti sehvi seždu svakako zato što je za imama, niti je bio dužan učiniti da je bio samostalan kao individualni klanjač, kao čovjek koji pokrila recimo odjeću, namazu i slično tome, nije dužan da učini zbog toga sehvi seždu ili da učini korak ili dva, da otvori nekome vrata ili da otvori telefon, znači da se javi jer da ljudi znaju po tekvirima da klanja i slično tome, ne da se javi na namazu, nego da znaju znači da čovjek klanja. I u njemu je dokaz ako čovjek koji klanja stane na mjesto na kome ne treba stajati, treba ga popraviti. Treba ga znači usmjeriti na mjesto koje mu pripada i koje je ispravno. Jedne prilike sam vidio čovjeka da klanja znači, iznad sahana bi znači stavati, imaju znači, jedan podijum mali gdje klanja i vidi kjabu, znači ispred sebe. Nema ispred njega kjabe ništa, sve čisto, kao da je dole, znači ispred same kjabe. I klanja potpuno kjaba, u ovom pravcu on klanja ovako. Znači vidi kjavu, iz ispred sebe i klanja usuprot. Takvog je dužnost, takav je namaz mu je batir. Dužnost je prići da ga okreneš, znači lagano u pravcu čega? U pravcu kjabe, jer mu je namaz pokvaren. I tako isto kad vidiš čovjeka koji se nije ovaj dobro pribio u znači da mu lagano ukažeš na to ili da popuniš prazinu i slično tome, da se popravi saf. Kogod je u safu dužan i da popravi saf koliko može. Ne samo dođe u saf i da stane Allahu Akbar, to je pogrešno. Nego dužan da pogledaš u saf, pored sebe, do sebe, lijevo, ako znaš da nema nikoga našto da si ti tu najpreći da popraviš i izravnaš saf, onda si dužnost, da izravnaš saf. Dužnost je da izravnaš saf. I često klanjamo u safovima koji možda kada bi vidjeli ovaj kada bi vidio od ashaba ili tabina, pitao bi se šta je to. Ako su ashabi govorili da se poslanik i tabini, da se kaže poslanik sa svem pojavi u naše vrijeme, ne bi ništa prepoznao osim okretanja prema kibli, što da mi kažemo za naše vrijeme i ne ravnanje safova. Kaže Ibn Bešir al-Maliki da će čovjek preći sa lijeve strane kada stane na desnu iza leđa imama. Neće šta ispred imama, nego iza leđa. I to je došlo u hadisu kod Buharije. Nisam potrebno znači za mišljenje malima, ako ima već hadisa. On je svakako taj, to mišljenje uzeo iz hadisa, kako je došlo u predaji Muhammeda ibn Hatima, da je uzeo poslanik sa osaname, pa ga iza svojih leđa postavio sa desne strane. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjeku da upotpuni namaz kao imam, iako nije počeo namaz sa nijetom imama. Pa da je poslanik s.a.v. stao, je nije tio da bude imam? Nije. Pa je potom prišao Ibn Abbas, pa je nastavio namaz. Pa nije morao, znači, iz početka radi nijeta čega? Da nastavlja. Neka olema kaže, postoji mogućnost da je poslanik sa nije zanijetio imamet nakon što je stao pored njega. U svakom slučaju nije dužan, znači da se počinje da se počinje namaz iznova. I u ome hadisu je dokaz da treba prenositi postupke poslanika sallallahu alaihi srame da bi se ljudi na njih ugledali od znači Allahovog vjerovjesnika alaihi wa sallam. I dokaz je da nije dozvoljeno ići ispred imama. Jer da je dozvoljeno bilo, bilo bi lakše Ibnu Abbasu za poslanika sa osam. Bilo lakše da ga prevuče sa prednje strane, jel tako ispred sebe, neko, nego iza sebe. Bilo bi mu lakše. No međutim, ne treba jer je zabranjeno prolaziti ispred imama. Kazali smo da je Omer hadisu dokaz da je dozvoljeno čovjeku da gleda u nekoga da bi se poveo za njim. Znaš je čovjek učeniji da bolje poznaje propise kako određenu stvar obavlja da bi je i ti obavljao kako je on obavlja. I ovo je poznato kod hadijskih stručnjaka, kod učenjaka hadisa, talebul ulu, traženje što kraći seneda, da se dođe do koga? do poslanika sallallahu alejhi Na primjer, ashabi su ponekad znali putovati iz Šama u Medinu ili iz Medine u Šam da pitaju iz jedan hadis, da bi radili po njemu. Iako je mogao taj isti hadis da čuje od drugoga shaba ili od nekoga, no međutim putovao da ga čuje direktno ili da ne ide preko dvije ili tri znači, veze, nego da biva što kraći. Pa bi nakon toga onda radili, pa bi nakon toga radili po njemu. Pa bi nakon toga, i zato hadis, što god planet što god ima manje pravija, on je bolji. Je tako? Kad dvojica ili trojica prenesu, lakše je da budu tačni i precizni nego kad ih prenese šest ili sedam, tako? Bez obzira koliko bili, znači ovaj učeni, manja je mogućnost greške, manje ljudi, manja je mogućnost čega? greške, jer ljudi znači, ljudi su, ljudi griješe. Kada smo bili ove godine na umri, sjedili smo u jednoj halki 60 daija. Iz raznih jeli, zemalja. Pa sam predložio da kažem jednu rečenicu na arapskom jeziku i da se ponavlja do zadnjega. Da vidimo šta će izići. Znači, među dajema koji studirali šarijat, svi studirali šarijat. Pa sam rekao rečenicu ovako glasi A'ta Ammarun Omara Išrine dirhemen minel fidda ili tako nešto. Da je Ammar dao Omeru 20 dirhema Srebrenjaka. I krenuli su. Jedan pa drugi pa treći. Kad smo negdje na pola došli otprilike, ili nije ni pola, čovjek koji je bio odgovoran za druženje kaže nemamo vremena, kaže moramo zaustaviti ovdje da čujemo šta imamo, nemamo vremena da idemo do kraja. Pa je pitao toga čovjeka gdje se zustavio šta je, kakav je haber došao do tebe. Kaže, čovjek koji se zove, pa spominje njegovo ime, neko ime znači koje nikakve veze nema ni sa čim, imao ovaj svoju ženu i otišao negdje na pijacu da je nešto kupi i tako priča. Znači nije prošlo ni, ni 30 ljudi koji studirali šarijat, koji smatraju pouzdani u svojim prenošenjima, znači nisu uspjeli da prenesu običnu jednu rečenicu, znači koja je razumljiva i koja je, koja je potpuno, koja je potpuno jasna. Pa zato je ovaj oluvori snad, što kraći lanac prenosilaca jako bitan. Jako bitan. U ovo vrijeme kada je Ibn Abbas došao da pazi poslanika sa kako radi i što radi, imao je samo deset godina. Deset godina, kako je došlo u predaj kod imama Ahmeda, Kaže, pa je uzeo za moju glavu i postavio me sa svoje desne strane. A u drugoj predaji pa me uzeo za uho. Za uho pa me postavio sa desne strane. U trećoj za ruku ili za mišicu, radlakticu. Sve su to znači predaje. Jedan je smisao da ga je povukao ili prevukao na desnu stranu. Da li ga uzeo za uho ili za glavu ili za mišicu, kako je došlo da je jedan put za, je to više se puta desila priča ili? Ha? Kako to jedan put prenosi za oko, jedan put za mišicu, jedan put za rame, jedan put za glavu? Sa više puteva, dobro? A to vidite, evo ne je sad on ovaj opaskom svima ovaj... Onda je više puta klanjen, ali Priča se desila jedan put sigurno. Kako je došla u različitim verzijama? Aha, nije tačno rečeno. Ti si pokucao ono vrat. Neko treba da je otvori. A pa nisu oni bili baš kojini. Razlikuje se to. Možda bi bilo rečeno da ga samo uzeli preukota na svoju stranu, a kako da nije? Tačno, različit prenosio se. I šta? A sa više izvora. Jedan je izvor, Ibn Abasa je došlo. Ibn Abbas je govorio, sa mnom je bilo tako i tako. Kako je došlo da jedan put kaže, uzeo ga je za glavu, jedan put za rame, jedan put za, za ruku, jedan put za uho. Zato što možda je rekao kako hoće, kako ga je uzeo. Vidite, braće. Ima nešto što se zove prenosenje hadisa u smislu, u značenju. Pa je pričao ravija, on me je uzeo i prevukao me na desnu stranu. Kaže, uzeo ga i prevukao za ruku. Pa prenosi u u značenju. Ne prenosi znači tačno u zato imamo različite verzije hadisa. Nekada kažemo, a u verziji kod Ibn Hidbana stoji šta? Tako i tako. A u ovoj verziji stoji tako i tako. Pa imaju verzije koje se dopunjuju, a imaju verzije koje su prenešene u smislu. Pa je ovo jer priča se desila samo jedan put bez ikakve sumnje. Jer kaže, ovdje imao sam deset godina kad je to bilo. To je bilo jedan put i da je jedan put stao sa lijeve strane, pa ga prevukao na desnu, hoće li se ponovo vratiti pa stati s lijeve strane? Neće. Znači jasno kod dan da se desilo koliko? Da se desilo jedan put, priča se desila jedan put. No međutim, različite verzije su došle zato što, zato što su radije prenosile braća hadis u značenju, u smislu. U smislu, jer ovo nije, pazite, nije ovo pro, riječ poslanika sa osreme, koje su došle i jasne, koje se moraju prenijeti kako su došle, na primjer, po pitanju obavljanja namaza, po pitanju davanja zekijata, ne, nego znači Allahov poslanik kako god da uzeo i prevukao, cilj je šta da on pređe na bilo za ruku, za glavu, za uho, za bradu, kako da ga povuče, znači da pređe da zna ti si uradio, uradio se ono što se traži. I odatle su došle znači različite verzije, različite verzije hadisa. I u ome hadisu je dokaz da je zabranjeno na nafili, kao što je zabranjeno na farzu da se priča. Zabranjeno je da se priča. Kako je dokaz zabranjeno da se priča? Nije mu rekao, lakše je bilo reći pređi na desnu stranu, tako? Na pili je bio, nije bio farz da na pili je bio, lakše je bilo reći s druge strane, jeli? Nego da ga vuče, možda neće shvatiti kuda, sa šta hoće sada sa mnom, jeli? No međutim, nije poslanik sa osnovim šta, progo, progovorio, pa je, znači ovdje, dokaz da je pričanje zabranjeno. Ovim smo završili, znači, poglavlje o kom smo govorili i koje je imalo, znači, skupinu hadisa, pa je nakon toga naredno poglavlje u kome je autor spomenuo sedam hadisa, a to je poglavlje imameta. Poglavlje imameta. A ne bih radijallahu anhu, ani nebiji sallallahu alaihi wasallame, قال اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار او يجعل صورته صوره حمار Od Ebu Horede se prenosi da je poslanik s.a.v. rekao, zar se ne boji onaj koji diže svoju glavu prije imama, da će uzvišeni Allah preobličiti njegovu glavu u magareću glavu ili da će njegov izgled učiniti magarećim. Na osnovu ovoga hadisa Imam Buharija u svome sahihu naslovio poglavlje grije onoga koji diže glavu prije imama. Grije. Pa je zaključio, jer u hadisu jasno spomenut da je to grije. Znači, ima, ali ima prijetnja. A prijetnja se, ne prijeti se čovjeku nečim osim ako pogriješi. Osim ako pogriješi. Pa je zaključio, znači to je iz hadisa. I ovaj hadis se prenosi od Ebu Horere i Ajše ibn Omara, ibn Abasa, Jenesa i Huzrefe ibn Jemana, kako spominje Ibn Mende u svome Mustahređu, a spominje imam Al-Hejtemi u svome dijelu koje zove Mežmov Zevaid, da se hadis prenosi od Ebu Sredeba Hudrija, od Ibn Mesada, isto tako od Ibn Amala ibn Bešira i Džubela ibn Mutama i e, Semure i Ebu Umame i al Lahvasa i Abdullah ibn Jezida i drugi ashaba. Pa bi hadis bio ovaj, kao, kao da je mutevatir. Jer kad se prenosi do ovoga broja ashaba, broj tabina, odmah šta? Veći. Jer hadis uvijek ide od ozga pa se grana. Jel u redu? Ide od ozga pa se grana. Hadis, recimo, ili ide jedan po jedan pa se grana. Uglavnom biva kao krošnja drveta da se grana. Hadis Omara, innema namalu binijat, prenosi, ibno, prenosi ga Omar. Poslije njega prenosi ga u, još u dvije, tri generacije, prenose ga ljudi po jedan i onda nakon toga od jednog čovjeka prenosi 200 prenosilaca. Sa jednog na dvije stotine radija, možeš koliko sto onda grana. Znači tako je, ali kada je to, toliki broj ashaba, sigurno je broj tabina još veći, tako da bi hadis mogao bi dajiti, ako nisam ovaj, e, provjeravao da li ga je Olema spomenula u mutevatir hadisima. Ovaj hadis je dokaz da je zabranjeno čovjeku da diže glavu prije imama kada je u pitanju kada su u pitanju ruku i srđde. A isto tako, analogno ruku i sežda možemo kazati spustanje na seždu, spustanje na seždu i odlazak na ruku. Isti je propis. Spomenuo je ovdje posebno ruku i seždu zato što su ruku i sežde to je od najpretvrđenijih ruknova namaza i u njima je vidno poniženje pred stvoriteljem Tebara Keoteala, znači dok je čovjek u namazu. I čovjek je najbliži svome stvoritelju dok je na seždi. Kako rekao poslanik sa osaname, akrebu ma je kunu l'abdu per wa huwa da je najbliži čovjek svome stvoritelju dok je na seždi. Pa je lijepo na tome mjestu da bude smiren a čovjek koji je požurio i digao glavu prije imama nije šta? Nije se smirio. Znači dok si požurio nije se smirio. Pa je to jedan znači od razloga zbog koji je ukoren čovjek. Jer ruku i sežda trebaju biti malo dulji. Ovdje je spomenuo posebno magarca i uporedio takvog čovjeka sa magarcom zato što je a, situacija zahtijevala to jer je magarac posebno glupa životinja. Pa nije ga uporedio sa psom, na primjer, jer pas nije glup, kao što je glupo magare. Pa kao da je čovjek dostigao razum magarca kada digne glavu prije imama. Znači, naročito znajući ove hadise i ove prijetnje. Našto ako znamo da je nagrada shodna djelu koje čovjek čini. Pa recimo, na sudnjem danu će se kazati ljudima koji su crtali likove da udahnu u njih duše. ili će se kazati oživite ono što ste stvarali. Pa je nagrada shodna grijehu koga si činio. Tako isto je u ovome slučaju. Tako isto i u ovome slučaju. Došlo je u Sahihu i Hibbana da je rekao poslanik sallallahu sallame rasa da Allah njegovu glavu pretvori u pseću glavu. Međutim, kaže šeh Albani u 11. tomu svojih da je silsila slabih svojih serija hadisa, da je ovaj hadis izniman, da je slab, da je ovaj hadis izniman. A bilježi Ibn Đumeja u svome dijelu Muadžemu Šujuh u prvom tomu ovaj hadis i isto tako ima slab lanac prenosilaca, kao kod Ibn Hibban. A došlo je kod Ibn Šejbe da rekao poslanik sa osrme, innama nasijetuhu bijedi šeitan, kaže njegova kika je u ruci šeitanskoj. Znači šeitan je drži i upravlja sa njom. No međutim, kaže šejh Albani u svome djelu da je ovaj hadis isto da nije vjerodostojan ispravna je predaja vjerodostojna koja je kod Buhari i Muslima da Allah preobliči njegovu glavu u, magareću Ovdje je posebno spomenuta glava zato što je sa glavom učinio taj Jel Tako, diže glavu prije imao ispusta, pa čime se učinio grijeh, rukom si ukrao i ruka bila kažnjavana. Tako, došlo je u, drugoj verziji lice njegovo da preobliči, a u trećem sliku, sve isto. Slika i lice su dio glave, pa je ciljano lice, pa tako da je, znači smisao je jedan i opet ovo je e, značenje i prenošenje znači hadisa u značenju Allah ne bolje zna. kaže poslanik sa es suretu ras, fe rasu, sura. Slika je glava, pa kada se osjeća glava nema slike. Kada bi imao u kući sliku živog bića i glavu premažeš ili ociječeš, nije pitno, to se više ne tretira šta? Slikom, je. nema glave. Glava je slika. A kad ima sama glava, nema tijela, onda je slika. Onda je slika. U ome hadisu je prijetnja. A prijetnja se mora ili ne mora ostvariti? Ha? Ne mora. Prijetnja se ne mora ostvariti. Za razliku od obećanje. Može li biti kad uzvišeni Allah tebi obeća da će ti dati nagradu za određeno djelo i ti još sunji dan kaže roba, nema ništa toga. Ne može biti. Ali ti može uzvišeni Allah priprijetiti džahennemom za određenu stvar i da još na sunji dan da kaže ne, oprostio sam, nećeš biti, kaže. Pa drugo, savršeno odgovara njegovoj milosti, a prvo bi bilo šta? Prevara. Prevara obećanja. Pa to ne odgovara, nije shodno, znači, Allahovi te barak tala Pa kako je došlo u hadisku debu jale da poslanik sa osam kaže, kome uzvišenje Allah nešto obeća, to ćemo sigurno dati, neminovno, a kome priprijeti kaznom, može ga kazniti, a ne mora. Može ga kazniti, a ne mora. Međutim, ovdje se postavlja jedan drugi problem. Koliko je samo ljudi koji dižu glave prije imama? A jel se ikada desilo, ste ikada vidjeli da je uzvišeni Allah ovaj hadis realizovao, pa da je čovjek pretvorio njegovu glavu reći. Jednom se desilo, jest, nekad se neki učenjaci kažu, e, Ibn kaže desilo se jedan put ili dva put, Ibn Hajar navodi od muhadisa da je bio jedan čovjek koji je učio hadis i odlazio je često kod svoga učitelja da stiče kod njega nauku. No međutim, učitelj je bio zastrt. Nikada se nije pokazao tome učeniku. Pa je učio dugo kod njega, kada je vidio ovaj učitelj da je on zaista brižan i da voli nauku, jednoga dana otkrio mu je lice. Pa kada je vidio ovaj lice, zaprepastio se. Lice magareće. Glava magareća. Pa mu kaže šta je to, o profesore? Kaže, dijete drago, dobro se, kaže, pazi da ne porekneš hadis poslanika Sosa. Kaže, kad sam čuo ovaj hadis, ma rekao sam, to je nemoguće se I kaže, dizao sam glavu prije i kaže, pogledaj što je sa mnom bilo. Ovo Ibn Hajar spominje, no međutim, ono što je poznato da se to ne dešava. Ali postoji jedno drugo tumačenje ovoga hadisa kojim bi možda mogli a, riješiti nejasnoću koja se možda stvori u našim glavama. A to je da će pretvoren biti u lik magarca na sudnjem danu. Pa da hoda kao takav, kao dokaz da je šta? Dizao glavu koju imam. I ta mogućnost postoji. Da mu Allah ne pretvori glavu, ali nije rečeno na dunjalku ili na ahiretu. Iako iz hadisa prvo što razumijevamo je gdje? Ovdje. No međutim postoji i ta znači, mogućnost da to bude na, na ahiretu. Kaže Ibn Mesaud Allahu anhu o onome ko pretiče imama, kaže La vahdeke salejt, wala bi imamik ktedejt. Kaže, niti sam klanjao, niti imama slijedi. Nijedno ni drugo, ništa nemaš. I sve se prenosi od Ibnu Omara i kod Abdurrazaka se spominje da je naređivao čovjeku da ponovi namaz. Da takvom da ponovi šta? Namaz. I u njemu je dokaz da je haram, haram preticati imama u namazu. Ako ga pretekne sa jednim ruknom, to mu neće pokvariti namaz. Znači, ako ode prije imama na ruku, neće mu šta, ili digne glavu prije rukua, neće mu to pokvariti namaz, ali učinio, ali učinio haram. Pa ako namjerno to učini, treba se vratiti. Ako digne, sam je Allahu limen hamid, prije imama, imam ostao, ako iz zabora učini, treba se vratiti. Ako namjerno učini, učinio je haram, no međutim opet se treba šta? Vrati pa da to učini za imama i da bude muktedija, ne da on bude imam. Znači kada pa slijedi imamo. A neka ulema kaže ako ga pretekne sa dva rukna da je pokvario namaz. Sa dva rukna ako ga pretekne da je pokvario namaz. Kaže imam Kurtobi ko učini suprotno imamu uradio je suprotno jednom od suneta, koga se treba držati muktedija, no međutim kod većine uleme nije pokvario namaz. Kod većine uleme nije pokvario namaz. Kaže Ibn Kudame u svom djelom Mugni, ako to učini i zaborava ili što ne zna, neće imati grijeha. A ako učini zato što zna, ima Ahmed spominje u svome djelu Risale, Risalatu Salah, ima djelo Risalatu Salah, možda nekih 40-50 stranica, mislim da je to djelo prevedeno na naš jezik. Trebamo samo recenziju, mislimo raditi, moći će se štampati kaže nema onaj ko pretiče imama, nema namaza. Potom je spomenuo ovaj hadis. Dokazao im hadisom da nema šta? Da nema namaza. Kaže da je imao namaz, očekivao bi nekakvu nagradu, ne bi očekivao šta? Kaznu. Dok očekuje kaznu, znači da nema namaza. I ome hadisu je dokaz da je obaveza slijediti mama. Kako kaže Kadija Ejab, poznati malikijski učenjak, da u tome nema raziloženja među islamskim učenjacima i ome hadisu je dokaz koliko je poslanik sa osnovne bio brižan prema ome umetu i podrobno im pojašnjavao znači šta im je dozvoljeno, a šta im je zabranjeno tako da ne bi upali u zabranu. Ovaj hadis jasno govori da je zabranjeno šta? Preticati imam. Onda znači da je dozvoljeno činiti pokrete sa imamom. Zabrana je preticanje došla. A što se tiče činjenja pokreta sa imamom, Hadis to nije šta. Jer ne pretičeš, šta ne pretičeš imama. No međutim to je mekru. Činjenje pokreda zajedno sa imamom to je mekru. I doćemo do hadisa a, Al-Bara ibn Aziba gdje se govori znači da su jasno hadisi čekali, znači da su poslanika sallallahu jasno čekali znači ovaj dok ne vide ga da je pao na Pa onda bi padali za njim na seždu, a niko ne bi svoja leđa povijao dok on ne spusti čelo i ne smiri se na pa je, znači, činjenje pokreta sa imamom mekruh. Što se tiče, a, no međutim, gdje biva, ovo je mekruh, ali gdje biva problematično? Pa Svi ovi naši pa da salam... Kad govori, onda ide. Ne, ne, gdje biva problema, na kom ruknu biva problematično činjenje pokreta zajedno sa imamom? Pa pogodit ćete sigurno. I nastavite dalje za, za kratko vrijeme ćemo doći ovdje. Nema puno ruknova toliko. Početnom tekviru. Početni tekbir. Nisi opšte krenuo, ti sa imamom krenuo skupo u namaz. Ti si znači ušao u namaz prije nego što je on ušao u namaz pa se skupa ušli. E tu biva problematično. A ovako drugi pokret nalazi namaz bio ispravno, međutim to je mekruh Što se tiče, to je što se tiče braću pokreta. Pokreta, što se tiče dijela, to se čini zajedno sa imamom, pa čak čovjek možda ponekad može i preteći imama, u tome nema ništa. Imam kada uči Fatihu, može uči polako, ti učiš brže i želiš više učiti s Kur'ana, nešto i brže učiš, možda ćeš ga šta? Preteći. No međutim, to ne ulazi znači ovo, jer to čovjek ne može znati ako ima uči u sebi, nego on uči znači normalno nakon toga ovaj jedino pitanje je ovdje, pitanje je amin. Što danas većina muslimana griješi. I za imama dok kaže vola balin, odmah oni svi ko jedan amin. A to je pogrešno. Treba čekati imama da on počne pa da aminuje sa njim. To je predstavljanje imama. Jer to je izbor šta? To je naglas i to se zna. I što je naglas, znači treba, treba čekati mama da se zajedno sa njim, da izgovori. U svakom slučaju, znači obaveza je slijediti mama u tim pokretima a što se tiče učenja, kada pa se uči u sebi, onda ta obaveznost ne može se ni pratiti, niti se može znati znači da se imam pretiče. Svakako ovim hadisima, braće komentara, ima još dosta stvari koje se tiču e, finesa e, ovaj, hadisa, pomirenja njih sa drugim hadisima, e, jezičkih značenja koja bi, mislim, ovaj, vas umorila, pa spomenemo samo ono najbitnije, znači od propisa koji će nam koji će nam koristiti. Pa ćemo išmatama u našem narodnom druženju govoriti o hadisu, drugom hadisu, ome pogledu hadise Ebu o a, obavezi steđenja imama. Nam Allah te barak je otala da nas pouči našoj vjeri ispravnom shvatanju, izrazumijevanju i praktikovanju šarijetskih propisa i da nas na istini do naše smrti. Wallahu ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi.